Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 8, 1963 Isinilang si Bishop Reynaldo Evangelista sa Mabini, Batangas. Sa murang edad na labing dalawa, pumasok siya sa St. Francis de Sales Seminary. Itinuloy naman niya ang kanyang philosophical studies sa St. Francis de Sales Regional Seminary sa Lipa at kumuha ng Theology sa St. Alfonso sa Lucena. 23 taong gulang siya ng ordinahang pari. Taong 2004, nang italaga siyang obispo ng Diocese ng Buwak sa Marinduque, magpasa hanggang gayon. Isa siya sa itinuturing na pinakabatang paring naging obispo inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.